Tiba-tiba Berapa lama mereka cuba Tiba-tiba One time Berapa lama mereka cuba Sampai masa hanya tinggal cuba Ikrok Cara hamba tafsir tanpa kamus Kuasa pada buku legasi ilmu takkan hapus Dan chorus akan mati jika tewas pada budi Modus operandi semua susu sebuku roti Hip hop never petrovs hanya guna pensel Bertubi-tubi hamba bedil dengan lima ababil Demi keagungan yang mereka cipta depan makmum Hanya laungan nista tersangkut pada halkom Melumpur minda berita logika falasi Jadi dia dan dia percaya cipta Borak nak bongkak ke main Megah tak mampu berlapas Suap ilmu naik lemak baik Benar tak pandai nak nyusun pakai Letak dalam mana tak kira persoalan Sampai ke tak baik belah Nafas tak tersampai dan naik mengata terbas lalang dia tumbuh balik laju Naik semak main celah Bersuara pendapat sampai serak Jadi tunggul tak ke mana berlanan Dan try kerak tiba-tiba Mana sesat ni rapper nak gila-gila Bakat yang dia selama leh hilang like bila-bila Siapa yang boleh diisi nak feel-feel bila lawa la familia paling sick The stealer illa rap Duduk diam aku datang untuk menikam Dalam hati simpan berlian berkelipan Kau mencari erti dari para seniman Amat bosan karangan yang diberikan Kena langgar lambat laun engkau meninggal Pergi jauh dasar laut mula melipat Rantai besi aku libas kena kelibat Potong saraf deria memang meriah Aku ceria bersedia penyelia lagu pakai buang memang suam Aku dalam gua, gua punya ruang Tua sampai tua, kaya dengan Tuhan Rap semua bungkus sikat tepi dalam mangkuk Hayun kayu dalam lubuk tempat si panaju Duduk kena rasuk, aku bukan bandiamu Kenal fitrah musuh hati, merujuk Kalam-kalam tu terjadi salam-salam Duduk setalam tapi tikam-tikam Takkan pernah faham jika diam-diam Tarik picu kalau masih tak leh satu Pena bergigi tariknya diasa sebati dalamannya berisi Masuk tak ada salam tak perlu tanya gerangan And I got some shit to address but orang gelendangan And most of them cuma ada zero peranan Dan serupa jam contestant dalam hero teladan I might tie dalam game nampak kusakan bertinju I might say shots to your ass macam mana nak rasa merindu Keluarkan lirik yang tak ada siapa pun ragu Nak beli gimmick in bread Macam last name aku bakery and Sally and flow cyanide. I spit scriptures and I snipe your ass from Mount Sinai. I simply pick bones, my stick split domes. I'm rocking thick stones like Flintstones. Been fly since Motorola flip phones. No peeping backward. Expand the network, increase the net worth. See me connect words on hardest beats to make your neck jerk. You turn believer, a kiss from Sheba, like Diva diva, diva, line liga, the diva, we puff the chiba, chiba. Fine player, dime slayer, the rhyme sprayer. I'm back in furious, Vesuvius flow with Pompeia. Kuta bilang penuh mutu, penuh gaya. Bila hilang seru macam guru yaya. tiba